Ey Resul! Yanımızda olamasan da bıraktığın bu davada yolunun yolcusu olduk. Her ne kadar zaman zaman binbir acı yüreğimizde fırtınalar koparsa da ve zaman zaman ağlasak da yine de yılmadık, yıkılmadık elhamdülillah. Hedefine ulaşana kadar bu dava yılmak yok, Yıkılmak yok. Elhamdülillah. Ey Resul yolunun yolcusu olduk Seninle biz şeref izzeti bulduk Ey Resul yolunun yolcusu olduk Seninle biz şeref izzeti bulduk Allah yolunda İslam uğruna Yine de yılmadık elhamdülillah Allah yolunda İslam uğruna Yine de yılmadık elhamdülillah Elhamdülillah, elhamdülillah Yine de yılmadık elhamdülillah Elhamdülillah, elhamdülillah Yine de yılmadık elhamdülillah Bedir'de, Uhud'da onlarca şehit Hendek ve Hayber'de binlerce yiğit Bedir'de Uhud'da onlarca şehit Hendek ve Hayber'de binlerce yiğit Canımızına, malımızına Yine de yılmadık elhamdülillah Canımızına, malımızına Yine de yılmadık elhamdülillah Elhamdülillah, elhamdülillah Yine de yılmadık elhamdülillah Elhamdülillah, elhamdülillah Yine de yılmadık elhamdülillah Ey Resul Taif'in sokaklarında Bilal-i Habeşi çöl sıcağında Ey Resul Taif'in sokaklarında Bilal'i Habeşi çöl sıcağında Ağlasak da vurulsak da yine de yılmadık elhamdülillah Ağlasak da vurulsak da yine de yılmadık elhamdülillah Elhamdülillah, elhamdülillah Yine de yılmadık elhamdülillah Elhamdülillah elhamdülillah Yine de yılmadık elhamdülillah